Joan den astean, poatxe irian zelarik jakinarazi zuen behia, Frédéric Vidal, goi mailako ikasketen ministroak. Dans les toutes prochaines semaines, on installera des distributeurs de protection euh, périodique euh, entièrement gratuits dans des lieux de passage, dans des résidences universitaires. On vise 1500 distributeurs et une gratuité complète à la rentrée. Lau mila euro inguru gauzatuko ditu emazte batek bere bizian zehar, babes higienikoentzat. Zapi edo tampoiak kario dira eta ikas irakasle sindikatuen eskaera azkarra zen. Bereziki garaia hoetan, pandemiak gogor jotzen netzularik ikasleak, frantziak, C'est un joli, très petit pas en avant. 1500 euh, distributeurs euh, dans les universités. Les 1500 vont être où Ça va être réparti comment Et comment ça va être réapprovisionné Kario eta On ne peut pas se passer d'une protection périodique en fait, parce qu'il y a des conséquences sociales, sanitaires, il y a des conséquences conséquences euh, sur la dignité. C'est un produit de première nécessité qui devrait être accessible à toutes. Planning familialaren arabera, neurri horrek beste problematikak azaleratzen ditu, mediku edo ginekologo eskasia adibidez, edo ingurumenerako eta osasunerako kaltegarriak diren kalitate txarreko babes higienekoen baliatzea.